просто цікаво. А ти навіщо проти нього йдеш? Запитання змусило замислитися. Відповідь я точно сформулювати не міг, але був впевнений, що це якось пов'язано із Соломеєю, здається, тою єдиною, що мотивувала всі дії в моєму житті. Просто є якесь ніжне і чисте почуття, що для мене дуже важливе. Воно несумісно з усім, що робить Рувим. Якщо я бодай раз змовчу чи не вступлюся, це ніби спаскудить оте чисте почуття. Ти, напевно, не розумієш, про що я. Я й сам, відверто кажучи, не розумію. Ізавель мовчала, і я подумав, що наговорив якихось дурниць. Проте наступні її слова засвідчили, що вона розуміє більше, ніж я думаю. Я теж йому відмовила через почуття теж чисте і дуже для мене важливе. Вона зробила невелику паузу, за яку встигла пропустити крізь пальці пісок. Я знаю, ви всі вважаєте мене старою ганчіркою. Так от, я собі сказала, що це неправда. І ще в лікарні одразу після експерименту я сказала, що я гарна і молода, і байдуже, що ви там бачите і кажете. Можна сказати, що я полюбила себе. І це почуття дуже важливе для мене. Я не дозволю ставитись до себе, ніби я ганчірка. Мені захотілося зробити їй щось приємне, нагадати, що саме я не назвав її негарною, сказати, що вона сильна, однак не встиг. Ізавель не схотіла витримати паузу і перевела тему. Ти її переоцінюєш, повільно промовила стара і напружено подивилася на багаття. Кого? Соломею. Вона просто гарненька білявка і більш нічого. Під тією ніжною шкірою дуже маленьке і сухе серце. Це неправда, обурився я. Порівняю її навіть із Далілою. О, там справді маленьке сухе серце, якщо воно є взагалі. До того ж Соломея заради мене сперечається з Ровимом. захищає мене. Спробував задоволено усміхнутись, але розірвана губа болісно запекла. Вона так робить, бо вдячна тобі за почуття. Жаліє тебе, ти ж чув? До решти їй байдуже. Не хочу це слухати, перервав я стару. Не хочу знати, чому робить так, та й годі. Я вирішив, що цю розмову потрібно припинити зовсім. Було страшно почути щось неприємне про Соломею. Були якісь речі, що викликали в мене запитання, однак для мого почуття вони не мали значення. Вирішив знов піти по зошит і спробувати почитати, доки еліта насолоджується трапезою. Пересування в хащах давалося мені важко через болі в усьому тілі. Окрім того, я справді бачив тепер лише на одне око. Я помітно пришвидшив рухи, коли зрозумів, що не можу згадати конкретну гілку, під якою поклав зошит. Я почав нервово перекидати усе підряд, чим, певно, погіршив ситуацію ситуації, бо гілки переплутувалися, і я вже навіть не пам'ятав, де дивився, а де ні. Єлисею, Єлисею, почувся голос малого, який прямував у мій бік крізь зарості дерев. Я вдивлявся, чи не виліз часом десь край синього зошита що малий не повинен був бачити. Провим їх збирає. Певно, і ти вже будемо.